bakotxak be badu. Bekuxe ba bia. Ozan zerkia egin behar dut biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Eh? Zinema zitze egiten hasten mara izi. ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez da eta bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA liburu batek eh, ekartzen du holdararen eh, uh, eh, uh, memorioa, zenta hanitz kantariek edo dantzariek ez dute bate ezagutzen bere historia. Eh? liburu, liburu, liburu horrek uh, emanen du, emanen du argia membro guzieri. Ba, oldarra abez batzako kide eta oldarra taldeko idazkari den eh, Sipri Muezkaren adirazpenekin abiatu dugu gaurkoan gure kultur atala atzo aurkeztu baitzuten miarritzen Manuel Urtizbereak argitaratu berri duen Oldarra Unistoir en Esprit izeneko liburua Iparraldeko kantu eta dantzaren historian toki bat izan duen miarritzeko Oldarra taldearen biografia hain zuzen ere plazaratu du Manuel Urtizbereak elkar argitaletxearekin eta ala ba, lekukotasunak bildu bilduz eta artxibategetako dokumentuak arakatuz, taldearen memoria bildu du liburu honetan. Ogoita gerratik iesi etorri ziren Euskal Errefusiatu talde baten baitan sortu zen, orain irurogeita mabosturte gutxi gora bera, oldarra taldea. Eta Jose Antonio Agirre lendakariaren aginduz Euskal Herriko enbasadore kulturala izan zen eresoinkaren bidea segituz, irurogeita urte baino gehiagoko ibilbidea izan du oldarra taldeak. Mila behatzen da berroita bosgarren urtetik aurrera, taldearen baitan diren abesbatza eta dantza taldeak munduan barna bidaiatzen hasi ziren eta ordutik han eta hemen lan handia egin taldeak transmisioan eta formakuntzan ere. Ba honen berezitasunak oraipatuz miarritzek duen ondare honen historia azaldu du Manuel Urtiz bereak. Aipatu baitu. Lolara a toujours été uh, un lieu et, et, un, moyen de propager cette culture basque de protéger cette culture basque. Donc je que Euskal kulturaren edatzeko eta babesteko leku bat izan delarik importanta zela taldearen historiaren azaleratzea. Hala, dokumentazio lana egin eta argazkiz, irudiz eta oldarraren giltzarri izan diren momentuak idatziz osatu du liburua. Baliburua frantsesez elkar argitaletxaren eskutik amabost eurotan salgai duzue. Eta sarako idazlen biltzarran, elkarren berrikuntzen artean aurkitu izango duzuen liburuetariko bat izanen daunako hain zuzen. Ba, elkar argitaletxaz ari garela, elkar argitaletxeko peio txeberrien txartekin ere mintzatu gara, eta sarako idazlen biltzarran bilduko diren berrikuntzak aipatu dezkegu. Ba urtean zehar, sarako karietara, saiatzen gira eh, gure urteko ekoizpenaren parte importante bat argitaratzen. Um, bere alde kulturalenean eganen dugu, orduan, uh, eh, aski hain da gure urtengo uh, eh, usta, eganen dugu. Alde batetik orkesten baitugu hor oldaja abesbatza eta beleteri buruzko uh, liburu bat, Manuel Urtiz berearena. Uh, bon, kondatzen duena, holdaja, ala ere, holdaja sortu zen, orain duela, ze, lauro goi orte, eh, eh, eta mehesi izuen historia hori argitaratzea, orduan badugu liburu hori. Uh, aurkeztu dugu ere Siberuari buruzko liburu bat, orduan ez Siberua provinzia, baizik eta Siberuan duela antxu mende bat orain, garatu zen, uh, dantza eskola edo akademia antxu, uh, uh, akademiari buruzko liburu bat, Michel Duverrek idatzia, uh, eh, elgoien eta burguburu taldea deitzen zena, eta aurkeztu dugu hori eh, atarratzen eh, duela egun zenbait. Eta bestalde uh, mailan edo euskal literatura mailan ere plazaratzen dugu liburu batzu, orduan alde batetik uh, maielen egilukuren liburua, uh, gaztelumaren aurtengo uh, eta euskal gramatika uh, barneratzeko eta hobetzeko metodo bat edo. Uh, eh, Jaanik argitaratu zen egoaldean eta egokitu dugu ipakaldeko euskalkirat. Eta azkenik, eh, horretarazten aldugu ere, azpimagatzen aldugu, eh, partaidetza berezi bat eta, eta aski berritzaile bat sortu dugula, Elkar Euskal Zaindia eta Paueko eh, Unibertsitateko uh, argitaletxearekin. Uh, irregularki argitaratuko ditugu, mundu unibertsitarioan uh, sustengu lan unibertsitario batzu, uh, metriz, tesia edo olako gauza batzu. Eta lehen liburua egoitzugutiko etxearena da frantses iraultza eh, famatu horrek euskarari begira ukan zuen politika. Eta orduan liburu biziki uh, sakona, eh, bon, euskararen historiako zati importante bat argitarat emaiten duena. Gaur oldarraren liburuaren aurkezpena egin duzue, esan duzu transmisiorako importanta zela, gure patrimonioaren zati honen azaleratza liburu batean, zer du berezi oldarra abesbatzak eh, abes eta oldarra eh, taldeak, dantza talde bat ere badu bere gain, inguru honetan beste ekiko. Bakizu, hainitzetan eh, Euskal Kultura aipatzen delarik, aipatzen dugu Euskal Herriko mugen bahnean, eh, mugitarat, mugatzen diren gauza batzu. eta beti gure aulizia, izan da uh, Euskal Herritik kanpo zabaltzeko eh, gaitasun, eh, edo aukera eza. Eta gure historia kulturalean, badugu, pentsatzen dut, behar bastakit, bi, iru, lau, eh, talde edo kantari edo artista Euskal Herritik atera ahal izan direnak, hasteko biziki gutxi eta hoien artean badugu oldaja. Oldaja, ala ere horretara zibeak da, sortu zelak testu inguru historiko berezi batean, eh, gerla zibila, eta diadanik gara jartan, elburua zen, hori zabaltzea Euskal Herriaren eh, irudia, bere mesu, mezu, nola genen dut, oldak mezua uh, eh, gara jartan, eh, Jose, uh, Jose Antonio Deagirren eskutik, baina bere bizi osoan zehar, uh, ukandu Euskalegia gainditu duen oi hartzun bat. Adibide bat emaiteko, oldajak konzertu bat eman du New Yorkeko karnegiol uh, eh, aretoan. Hori, me, nork, uh, nork besterik Euskal Herrian egindu olako gauza bat. Eta munduan zehar ibili da Euskaraz kantatuz edo Euskaldantzak emanez. Euskal Herria Euskal Herria diplomatikoki, diplomazia kulturala e, ordezkatu du nonbait, bere historian zehar. Orduan uste dut horrek mehesi zuela ela ere, bon, alde batetik omenaldi tipi bat, baina bereziki historia hori kondatzea, Uh, ez baita olakorik galdu behar, egoiten bagira gure artean beti, ez dugu deus lortuko. Aldiz munduak ezagutzen bagaitu eta ezagutzen balin badu kalitatezko eskaintza kultural bat, hor lagunduko dugu Euskararen eta Euskal Kulturaren normalizazioa. Manuel Urtiz bereak eh, kontatu dugu. Bere helburuetariko bat izan dela oldarraren espiritua ere zein den eh, esplikatzea. Horrek ere egiten baitu berezi. Ba, uste dut, olako berezitasunak uh, badituguna ahlo hainitzetan Euskal Herrian, eh, baina egia da, oldajak badituela uh, olako mm, berezitasun batzu, olako espiritu batzu, atxiki uh, nahi izan dituena eta horien artean adibidez talde, talde bizi hori. Eta uste dut hori ez dela bakarrik oldajaren berezitasuna, Euskal Herriaren berezitasun bat baizik, badugu tradizio edo kultura Eh, komunitarioa eganen dugu. Dena bizi, dena bizi dugu, dena antolatzen dugu, ekimen guztiak egiten ditugu kolektibokia Euskal Herrian. Hori da gure indaja, bakarrik ez gira neor. Arlo guztietan, hartzen alduzu ere, ez dakit zuzenbide pribatua Euskal Herrian, uh, eh, etzen individualitaterik eh, beti zen etxea, edo auzoa, edo familia, Eh, mundu kulturalean gauza bera da, ekonomia arloan ere kooperatibak sortu dira mugimendua bertzaletik ere. Dena kolektiboki egiten da hemen. Eta holta jaren indar handiena hori izan da ere, eta hori nahi izan du azpimahatu Manuela Urtiz bereak. Orduan bon, estut eh, badela Oldajaren historiaren gibeletik ere, ez dute janen azterketa etnologiko bat ez baita hori, baina olako gauza tipi batzu e, gordetzen dira historia tipi horren gibelean. Bailkar argitaletxetik peio berrien txartekin eh, mintzatu gara zabal, eta gogoan hartu, e, sarako idazlen biltzarra, igande atxaldez, eta astelenean egun osoan zehar ere izanen duzuela, eta bertan aurkituko dituzuela, aurtengo berrikuntzak. Eta gogoan hartu, edo jakizue, Euskal Irrati hauetan, sarako ogoita magorgarren idazlen biltzaretik zuzenian arituko garela apirilaren bian astelenez, goizeko amaiketatik amabietara. alea. Ibiltzen hasi gara, bideetan biak, Bamanez ez izenarekin, Tiegi Bizkajik bakarkako ibilbidea hasi baitu, bere, proiektu berriko kantu bat entzunen dugu orain. Manez eta kobreak izeneko diska plazaratu berri baitu, eta jakin, ba, diskaren aurkezpena ere eginen duela, endaian apirilaren zazpian hain zuzen. Abadiako jauregian izanen da, kaperan akapela zikloaren baitan, zuzeneko baten eskaintzen. Zuzeneko akustikoa izanen da, eta lekuak mugatuak izanik, interesa izan ezkero, mm, lehen bailen zuen lekua atxiki beharko Hortarako, endaiako turismo bulegora jo dezakezu eta amar eurotan duzu esarri. ezagutzen gaituzte Dari eta manez, etxez etxe bagoaz, xamangoa janez, bai eta ardo mikatz, zakarra edanez, buhamea garela, bakea emanez. Larruari josirik dugu hautsu saina Euriak gogor jotzen digu buru gaina Beltzaran adelarik deguaren zaina Sasian gorde gara hotze baina Tra la la la la la la la la tra la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 Ezkinen hemengoak ez eta hangoak Taralalalala, la la la la la la la la la manez eraman zuen Triste zialatzak Maria aldiz postu Hiriko garratzak Eta xakur txipito Polit baten hatzak Segituz bildu zuen aturriko gatzak. Kultur alea. Bai, hau kantu hau nahi turriagak e, idatzitakoa da, eta bueno, bertan bera eh, durangarra da, e, ni mungiarra izanik ere, e, eh, bait e, eh, gure erreferentziazko iria no, bilbo izan da gazteagoak ginenean eta kontatzen du kantuan ba, gure ikuspuntutik bai bera izan, izan ziteken edo ni neu ba, nola eh, irudikatzen genuen iria nola, nola sorgintzen gintuen iriak ere argiekin eta guzti hori eta ba, horren kontakizuna da ba, testu edo bai, kantoren testuan agertzen dena. Ontar arte iritsi gara garkoan entzule, nere aldetik eh, besterik ez biar arte esaten dizuet eta bien bitartan ongizan, aio. hotxak desekretia badu. Bekuselia. Horzan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten mara Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost, klon, edo bost dantzari zinez perfektuak lehen. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.